פרק כ"ה אדוני אלוהי אתה, ארוממך אודה שמך, כי עשית פלא, עצות מרחוק, אמונה אומן. כי שמת מעיר לגל, קריה וצורה למפלה, ארמון זרים מעיר לעולם לא ייבנה. על כן יכבדוך עם עז, קריית גויים עריצים ייראוך. כי היית מעוז לדל, מעוז לאביון בצר לו, מחסה מזרם צל מחורב, כי רוח עריצים כזרם קיר, כחורב בציון, שאון זרים תכניע, חורב בצל אב, זמיר עריצים יענה. ועשה אדוני צבאות לכל העמים בהר הזה, משתי שמנים, משתי שמרים, שמנים ממוחיים, שמרים מזוקקים, ובילע בהר הזה פני הלוט, הלוט על כל העמים, והמסכה הנסוכה על כל הגויים. בילע המוות לנצח, ומחה אדוני אלוהים דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי אדוני דיבר. ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו זה קיווינו לו, ויושיענו, זה אדוני קיווינו לו, נגילה ונשמחה בשועתו. כי תנוח יד אדוני בהר הזה, ונדוש מואב תחתיו כהידוש מתבן במו מדמנה, ופרס ידיו בקרבו, כאשר יפרס השוחה לסחוט, והשפיל גאוותו עם אורבות ידיו, ומבצר משגב חומותיך, השח השפיל, הגיע לארץ עד עפר.